秀，宇宙，宇 Taguan guzieri gaur musika, uh, talerik ez baina musika munduan egoen gira noski hemen iso emankizunean eta aspalitik dudan ikusi proiektu lodiena izango da gaurko aipagai uh, esker mila proiektua. Seguraski ikusi uh, eh, dituzola bideoak pasten zuren sare sozialetan, txuak eta onduan mila musikari behatzen zirela. Horietan gitarra palak, bateriak, gitarrak eta kantariak eta zuen buruari seguraski gaitu zuela zer gauza hori. Gaur erantzunak konen ditugu eta erantuteko gure bi gomitak hor ditugu. Nenik mailiz kalbe, egunon? Gabon! Gabon, bakatu <laughs> eta laida kamlon. Gabon! Untsa zira? Zure? Ba, bikain. Mailiz ongi? Ba, ba, bikain. Prest eh, proiektu hori azkenean uh, argitatzeko? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, hartzen. <laughs> ere, ados naiz. Gure emankizunaren animatzeko bitzi bizala, Josu Gian dugu, eh, bere emankizun berezi bat ere uh, digu gaur, berak ere bere gomitak karri baititu, Gabon? Gabon, Matxin. Zer, haipatzeko diguzu gaur, Josu? E, pentsatu, Esker Mila proiektua haipatzeko, uh, eh, gu, azkenian pixkate eh, banekiela, bagenekiela zer zen, eh, beraz gomitak baditut, eta batez ere aktore kulturarak, Fermin Muguruza, Xabi Solano, eta han etxe goian gurekin bai, izanen dira. Bai. Ahi argi lortzen duzu bitzik hartzen ere, nire famatuak. Eh? Beso luzea bautiziari. Eta <laughs> esu zian aldean. <laughs> Biziko nartzila, segituko dugu zu. Bai. Konikar emendik. Horren erdi bat izango da, guti gora bera. Uh, baitu zue, zuek ere, seuraski eskermina proiektuari buruz. Eh, Hortarako uh, eh, da gure iso hori uh, aldea. Facebooken untan zarete han Galderak pausatzela, gazki biziki eder bat, eta misto jutsu bat ere egin dugu. Eh? <laughs> Ulertzen Uler duenak zeka bazten. Ez ekitu, dugu emakizuna zer. eta genera bertan, hori uh, hortan, ere joko bat, atablera joateko bihar Girls in Hawaii eta Pale Grey uh, taleak ikusteko, janik uh, toki bat joan da, beste bat bada hori joten altzarete, janik uh, joko bat, eta bagoaz, bere ala, iso, emakizunera? Iso! Iso! Iso! Esker mila proiektua, gaur argita atzen da pixka bat gehiago, dola horretutu labete bat edo bi ikusi gintuen lehen bideoak, Meliz. Bai, uh, eh, eginen urte asieran. Urte asieran, uh, eh, Bai, Pasten da, demora. Ez oiduri, baina mai. Zer da, Eskermila, orduan? Eskermila proiektua esaldi batez, ideia da mila musikari kontzertu batean elkartzea, eta betan uh, euskal jok kantuak behi hartzea. Mm Inspirazioa eto zen uh, bideo batetik Foo Fighters kantu bat uh, bata. Jokin mil proiektuak behi sartu zen Foo Fighters hori, mila musikari elkartu ziren talde famatu hori eto italian. Eta hasi askaitze zen berela horrekin? Bara, bai, biziki irakargergia da bideo bezala, eta soinu bezala nikun. <laughs> Ah, ah hartu, hartu dugu eh, norski bideotzik eh, soinua, YouTubean atxamatalda erreski eh, eh Jokin Mila, dazten duzu eta eski bai. Foo Fighters ekin. Atxamango duzu eh, erreski Jokin Mila taldea orduan zunegu Foo Fighters zen eh, Learn to Fly, ustu dela kantua? Bai. Learn to Fly zunegu orduan bere ala Jokin Mila taldeak emanik. Mila taldeak emanik. Lehen aldea balitz, huetxen dituzue mila musikari betan jotzen kantu bat, uh, Rockin Mille, ditzen da, italieraz, uste dut. Mm, bai. Uh, zen eh, Learn to Fly kantu hartzen zen, noizen hori, Mailiz? Bimila eta ama bostean bideo hori egin dute, eta badituzte milioika, milioika ikuskizun YouTubeen eta Facebooken, eta hainbat xare sozialetan. Hortzik heldu da proiektua, italiatik orduan, uh, nork kantu du, guai, hemen eskolegian, Mm, Euskal Iratiak bultzatzen dute eta eramaiten dute proiektua. Eta, eta ara, <laughs> partaide eta batzuekin ah, lan egiten dugu gero. Mila musikari zerraitzik, zer da, elburua mila musikari ora elkartzea toki batean musikariteko? Ba, ega erran, aseran ah, bideoa ikusi ginoen, eta ba, bada giro zerratikaz mila musikari elkartu eman ere Euskal Egean. Eta gero elburuak gero etorri dira, azken finan eh, olako formatua erabiliko dugu tresna bat bezala gehiago. Bai mhm. horretan egin nuke, um, gugure elburu nagusiena da eskoalegian, eskoal eh, musikaren sorkuntza bultzatzea mhm. eta ere ezagutaraztea. Eta horregatik bai etugu beste elburu. Uh, eh, nahi nuke uh, omenaldi bat egin eskoal jokari eta musikari. Ere bai, zentaiak dute berpiste kultural bat egin eskoal Eh, bestalde uh, eh, nahikin dituzke musikariak elgarrekin lotu, sare bat eh, sortu aian artean eta harremanak ere bai. Eta badugu beste helburu bat ere da diaspora ari lotzea, Egan abetu sortzi provintziak uh, elgarrekin mm. zerbait sort dezaten. Hori Euskal Jokaren inguruan agan? Hori da Euskal Jokaren inguruan. mugatu gira estilo batean, bestan zetzen uh, bai. egin gajia. Zer joka, jokak erakarri ditu hainbat eh, gauza, diadan, ba, euskararen za deia uh, eh, berpiste bat edo berbultzatze bat, garaian, izo gaita amagaren garaitiko gero sozialki ere izan da uh, eh, rog radikalu asko, mhm. egualdeko mugimendu bat bereziki, bala izan dira hainbat ekarmen euskal jokari esker, beraz... Ba, gero, omen aldia ez du janai, eh, hila dela, eh, <laughs> segitu behar duela, eh, da, da, zerbait bizirik haino den omen aldi bat, beste molde bat ez hartu behar. um, <laughs> duko gure um, desmartxa, pixka bat, sostengatzeko edo, edo indartzeko, joan gira artista batzuen ikustera, ez da gure desmartxan egin nuen esplikatu. Uh, eh, boa, inbat, artista, artistarekin harremanetan txartu gira, eta aste untan joan gira bereziki be, jorgi ekizaren ikustera. Mhm. Eta berarekin... Uri ezgomoneko eh, kantaria. Hori da, uri kantaria, edo ekiza kantari bakarlaria. Mm -hmm. uh, bat uh, egin dugu, bere iritzi hau gaiteko eskermela proiektuari buruz. Egunon jorgi, beraz jorgi ekiza uri ezgomonen kantaria zira. Uh, proiektuaren zat zure ikustera, ikusteko artista eta ikuspundutik zer, eh, zer pentsatzen zuen proiektuaz, nola ikusten zuen uh, eh, proiektua? Egun non, <laughs> galdera zabala da hori, nola ikusten dudan, uh, be, uh, azteko edo itzen zait, desafio handi bat, hori da, piskar lehen zentzazioa sentitu dudana, holako zerbait uh, montatzea, Eta, eta gero beldura hori gain dituta, azken finean, uh, ilusio edera da. Azken finean, uh, pentsatzea olako Eh, komunitate bat edo sortzea edo uh, olako zabate egiteko eta euskarazko kanta batzu zenean emateko eta azken finantzura eski sekulan baino gehiago zabaltzeko, bada zakiti dei eta ilusio polita. Esker milaren eh, helburu bat da ere sorkuntza, euskal sorkuntza edo euskal egiko eszena lokala bultzatzea. Zer jozu justuki euskal sorkuntzaren egoeraz? Nik ikusiz dugun erritxiki txiki hori duitzen zait askotan uh, eh, badela sorkuntza hainitz, Euskal Herrian ta, eta Euskaraz ere badela sorkuntza hainitz, eta badela kalitatezko sorkuntza hainitz ere, benaz aldondatik ez daiz bat ere eskoja eh, edo. Dugun kezka handienan eustez Euskal Herrian uh, kulturan orokorrean eta musikan ere, da azken finean uh, irakurlego bat, edo entzulego bat, edo hori parean den norbait atxematea, publikoa dela batzutan falta. Musikan badugu bederen uh, hori, da Euskalduna ez den jendeari uh, eh, zuzen altzen argira, hori ala ere zabaltzen ditu posibilitateak, beran bai, neustez badugu arazo hori Euskara dakitenen kopuruaren Eh, arrazoa hori eh, gutxi girela. Banan, eh, banan bai hori hortako edozein, edozein metodo edo edozein ekitaldi horren kontra joaten, joan, dena uh, interesgarri du zait hor lortze azken finean publiko hori edo jendea interesatzen den jende hori zabaltzea. Mila musikari, suposatzen du sare bat sortzen dela, baina horua eh, jamatur eta profesionalen artean bada musikari sare indar, uh, bat. Nik uste horre eh, ikusiz gure egoera bereziak Euskal Herrian eta batez ere Euskararen inguruan, bada nik zerbait uh, aski interesgarri in, in, dena hor musikaren artean, bai uh, profesionala eta amatoran artean, baina baita ere adinen eh, artean eta horbilan eh, aldi ezberdinen artean eta hori. Baina badam, hori beti sakontzea, beti interesgarri da azken finean, da zerbait saiatzen, saiatzen duguna dianik hor uh, uh, egiten, nik aldi bidez aipatzeko hori, ben berriki hor uh, egin dugun uh, BB Aisha distorsoen munduan proiektu hortan, hori zen lehen kezka izan genuen apantxiz bidartekin, berak erraten zuen, ez genuela sekulan lortzen azken finean esena ezberdinetako jendea edo, edo adina ezberdinetako jendean ez da adina gutxi esan urte gutxi esan desberdintasun nastea eta eta hortan da hasi da hortan hasi zen proiektu hori proiektua eta eta nik uste eh, hori badela behar hori eta interesgarria dela denentzatzen eta hori frantxez erraten den dezala gainan-gainan ez denak irabaztea ataratzen gira hortik eh, azken finean uh, bat sortzea beti hobeda uh, bakoitzak bere aldetik uh, eh, ibiltza baino. Hemengo sorkuntza taldeak lortzen dute um, estena aski regularki edo lortzen dute uh, kanpora ere Euskal Herritik kanpo Oh, aukerak direla bai, gero ustez behar ba baino gehiago lain nainitz bada egiteko eh, zerbait lortzeko azken finean ez da aski talde bat eta eristea eta gaur egun bat ez ultra komunikazio gara jauetan, uh, eh, ba, gaur egun ustut musikaria izateko, ez zira bakrik musikaria izan behar, ez duzu bakrik tresna bat jo behar, baizik eta leheno zure inguruan zeuden uh, eh, amar edo goi pertsunak uh, eh, eramaten lana hori zuk eraman bar duzu, eta hori da berda berba zailtasun handiena gaur egun talden zat. Esker mila proiektuaren elburuna guxia da bimila temeretziko konzertua, kantu berriz hartuko ditugu ameka kantu mitiko euskal jok munduan, zer ikartzen aldu? Alde batetiko hori bat, uh, ustez kantu zerrenda horretan sartzeko, eta gero bada beti plazar bat, nik badut beti kuluztate hori ikustea beste norbaitek diotzen duen antzure kanta zerrematen duen. Bat ez bat, plazer bat, eta, eta nik uste dut gehiago zer eramanen dien kantuai eta zer eramanen dion eh, euskal kantuari Hori aipatzen genuen, genuen bezala goizago, ne ustez, importantea hortan, da behar ba lehiu behi bat eh, irekitzea Euskal Asko musikari azken finan behar ba horren bidez, e, e, e, bidez edo hori ekintza horren bidez, eh, ekintza berezio horren bidez, behar ba bat dien debat urbilduko zaio Euskal musikari horren arte urbiltzen elzena. Danik hortan edut ikusten interesgarri da azken finan eh, eramatea euskal musika, euskal musika belagi behi batzuetara. Ero bat zuentzat hartu gaitu zua, eh, proiektua ezagutzu zelaik edo, edo irudikatu zua eskifite. Ba, holako proiektuak ezagutzen dituen, beraz bai uh, ambizio handiko proiektua edo ditu zait. Gero, neustez, keskan agusia hortan da zerbait teknikoa nik eh, igerateko e, ez dakitxo bera ongin nola posibide nolako zabait egitea, zure aski zuek ere oraindik, baina e, zuek ere ez zure aski oraindik, baina eginen da hori da importantea, azken finean eh, egitean ikasten da ere, eta ustez, e, da desafioaren interesa da erokeria ez puntura nio eramatea eta, ikusiko zebanen duen. Facebooken eman dugu uh, izena maiteko fitxa bat, zuk pertsonalki parte hartuko leko proiektu batean? Ba, hor, ni gaur egun naizen dekutik bai afartartu dut gogotik, gero gara da berba etxaman nintzen hola, eh, ez dakit musikari hori ikustean, ez dakit eh, hor uh, sartuko nintzatik eman, segura aski bai, zenta azken fian, daukera bat azken fian, zerbait handi baten uh, parte hartzeko, Baina presionerik gabe, zentazken finanzira eh, puntu bat, mila puntuen artean ez, eta beraz, eh, neko istu dela leku bakarra nune egiten duzun gauza bat hain handia, ez dakit nune egin den pentsatza egiten dela estadio batean, eta diotzea estadio erdi batean, eta baduzu aukera akatz bat egiteko, eta inoak ez da hartuko, Beraz hori, da, ustez da, ustez da, haitzaki bizkiona zerbait handi bizitzeko, presione handeri gabe, lana izanen da, zenta importantzera denak ematea ongi, Baina ustez, e, beldo eren lehen parte batean, eta gero, gero ustez, hau nintzateke. Neska hainit. Jorgi, ikizan zuten genuen, uh, maile zuk duzu elkrizketu, zure lehen elkrizketa zena? Bai. Hala, <laughs> la! Ah! <laughs> Jorgi, ekizan genera. Nola da Jorgi, telefonoan. Ah, non, ebele parean nintzen, ez ustez. Oh, Zuzun zuka eta Josu, zuka zu uh, ikatilaria? Zuzun zuka eta teona, Josu, zuka zetaria, zuka zetaria, Ez egin... Ah, ez egin dut. <laughs> Mm. Eh, Zerkik gaitu, gaitu eh, dudan, baina italian indutelarik eh, fufaitarzen kantua, zaitik induten? Naizuten fufaitarzela eto jarrazi uh, zezena eskualdean italian. Eta lortu zuten azken filan. Hori duan dola irurte? Bai, bimila eta mabostean. Um, eipatzen zuen, uh, teknikuki zaila izango zela, nola egiten da mamak musikari uh, lotzeko la, teknikoki gain dut uh, eh, materialarekin. Amar muskari baino gehiago mila izanen dira, be? egin gari da. Esker amar. <laughs> Ue, da. Mila musikari tekniko kekudeatzeko ik, uh, sekulako izanen da, sekulako estruktura, baina egin gara da, italian bazuten omalde berezi bat, behizartzen zituzten eh, bakarrik musikari batzu, uh, masa efeturi ukaiteko, mhm. eta gero ziren eh, giro mikroak gainan pausaturik. zu musikari batzu, um, bat bezala, jendu uh, mikrokusiarekin bateria, baterian. Hori da, eh, bizpairu bateria behionen gain, eta horako gauzak batzu uh, strukturaren aldetik hola lan zentzuten. Zer, gero mila musikari dira, berroita, berroita, berroita mar, bako txan, gutxi bera? Guti gura bera gero basuaren zatek egin eh, da, behuntak behitak mar basu dole atse ez dut mhm. beno eh, bat aurkitza hori guztaren artean, gero bateriaren zat ez balio eh, behuntak behitak mar bateria unkaitea, soinuaren mm -hmm. adetik, uh, behe ba, honetan mugatuko dugu. Me banak eta hori, Ordan irureun uh, eh, kantari irureun gitarra. Hori Hala ere, bai. mila, elburua da mila... Elburua da mila. Mila okaita. Bai. Ados. Um, Jokinik izan genuen, sege proxatzen izuet, segitzea Willisen, eh, Willis Drummonden eh, kantu batekin, tresna, deitzen da, ustut uh, bima eta mabian, atera dela, A, la B, diskatik, zeman izoker, zekizue, mm. azuzo buruan hor. Mm. Dutzen zait, <laughs> Eh, zuek bani baki zuen zurea ez duda <laughs> ezatuztea. Edo deitzea hemen gure ratira, eh, telefona zelo bos bos batzi bos batzi dorgoi ogoita amak zuek ere galerak pausotzen alditu eskermila proiektuari, eh, berala, dugu. Edo Facebooken ere uh, utzi zuen mesua muntuko Willis Drummond talea tresna kantuarekin. Drummond taldean tutu genuen hor, uh, eh, tresna ditzen da kantu hori. Ah, Itxo eman Epa ezagun pixkat huai uh, zehaztasun gehiagorekin, orduan proiektua da Mila Musikari uh, lotzeaga kontzertu bat entzat, uste dut, uh, noiz, eginen da, Yannick, noiz? Bai, beraz, uh, esker Mila proiektua uh, irurteko plangintza batetan kokatua dela. Beraz, uh, 2000 emezortzitik 2000 augaiera, eta guk nahi dugu eh, lortu mila musikari bi mila emiretziko urtearen zat. Beraz, orzan izanen da konzertu bat. Mm. Baina lehenik, bat dugu izordu bat, uh, eh, bi mila emezortzian, ekainaren hogeita amajan. Eta hori izanen da, eginen dugu zerbait, e festivalaren zizda eh, partai detzarekin, hori ipar eskoalegian. Ba, Hemen dik, hiru elebete, da. Hori da. Bai. Eh atzestaren se uh, prestatzunte atzestak prestatzunte beren uh, be baina ez ez Ez kere misterio txuak Ez dut. Uh, bai. zakigo ino ustut, ez dute gain <laughs> eh, ino zingo zuten txusen. Ez, Baina eskerimila behar nintzen goda. Hori da. Hori bai. da. Eka nire nogeita mahan beraz. Nire nogeita nuen Ipar eskoalegian. Ipar eskoalegian. Bai. Ados, <laughs> bon. Eta, beraz, 2000 hogei garen urtean, izanen da, mm, eginen dugu beste ekitaldi bat, eta hori uh, diasporari buruz, begira, beraz, gehiago munduari begira. Haiekin eginen dugu lan bat. Ados. Zortzi lugaldeak. Eh, eta mila, mila muskari horiak bina eta meretzian. Hori da, mila musikariak dira bimila Bi mila emeletzi kurtaren zat. Ados, ez da datariko ino, uh, eh, zehazki? Ez da datarik finkatu. Data finkurik ez. Baina gutxi gara bera. Konzertu bat eh, bi mila eta emeletzian. Urte da bukaera, gutxi gara ez nugu... Eh, urte uh... guzia txik berduzu. <laughs> Ados, uh, gero zer konzertu bat orduan? Hori da, konzertu bat. Ezan nahi duz dela, ez dela fufaitar duzela kantu bat bakik zanen. Nola pasako da hori? Bela, zeginan, berri zartuko ituzte uh, ameka... Um, mm, Jok kantua, kantu batzuk, eta kantu mitikoak izanen dira, beraz, uh, eh, zizugu oraindik uh, eh, erranen. <laughs> Ados, amerikak... Piskanaka, piskanaka olarik atuko dugu gure misturio. Hori da. Zagis hori edo nortan da, ino? Bai. Bai. Mhm. Hori uh, baina mendik irurabete ez dakik usutzen ino zirtango den ez? Ez, baina... <laughs> Ados gira. Eturiko da. <laughs> Eturiko da. Uh, mila musikari, amerika kantu... Um, nola, nola um, mila musikarik gauza bera idutzen aldute ameka kanturen gainean? Nola ingo duzue eh, denak uh, berdin berdin egiteko? Arduan, um, mila musikariak kudeatzeko eh, dugu uh, be, musikari profesional bat zuen gandik. badugu ekipa bat hortan bere zitua, lau dira. Eta, mm, beraz, Iban Lajaburu, bateria jolea. Mhm. Watson kantuan, Jemi Gashi eta Xabi Barrenetxea basuan. Eta haiek dute eh, material pedagogikoa prestatuko, izanen dira tutorialak, izanen dira partizio bereziak, eh, eta horrekin lantzen alko dituzte gero, eh, sare xare sozialetan partekatuko baititugu, eta horren bidez lan egiten alko dituzte uh, ameka kanturiek. Uh, hori, noiztikoetik izango dira kanturiek? Kanturiek izanen dira eh, ekaina eta gero ahibatuko dira, eh, hor ah, ekainaren eh, goita mahan berezitzen dugu gure ajeta, edo <laughs> mugatzen dugu gure ajeta, zekin nola sobera Um, gero, gero ateratuko ditugu pixkanaka. Mhm misterioa, <laughs> misterioak txiko dugu Ger, gero matin ba, akik batzutan eh, inditeo konzertuak lau musikari txar gintian eta in am, amabi kantu. <laughs> mila musikarirekin egiten aldira ama, ameka kantu ongi. <laughs> da ditu zuen? Ez. Norri patzen zuen afisten frioz? Eh, ez dakit. Ah, ez ez misera basta. Eh, talde fiktibo bat. Talde fiktibo bat, hola. Egia da. Eko si ditugu ardura taldeak. Orduan, ekinaren ogitan maha, ipar aldean, uh, eh, iturdu bat, etxestari lutua. Bai. Uh, eh, bestik ezakigu, lia? Zenduko deus egan oino. bon, uh, eh, meka kantu 2000 eta emeretzian mila musikarekin hor. Mm. Hor kontzertua publikoari idekia. Publikoari idekia. Nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, nola, Ez da bideo bat edo... Bon. Ba. Ez, ez. Seurra ze bideoak dira, zugu hori hola baina eh, bai publikoari nidekia dame. Bai. Baina burua... da publikoa erakartzea Arras. eta, eta plazeja ere atzmaitea hor. E, burua da igazko horrek konzertu bat egiten ematea ere. Bai. Eta hor duan, bimlatu goian, uste dut, ez da, haino gauza gutxiago mendik uh, eh, bi urte baita. Uh, anartean, gauzak zanen dira ere, uste dut? Bai, e, sorkuntza ipatzen baitugu gure helburuetan eh, gure ideia da sorkuntzaren inguruan lan batera maitea, eh, emengo musikarientzat, amatur edo profesionalentzat. Horrentzat, tukanen ditugu lan desberdinak, sorkuntza tailexak adibidez, mm entzatko gira gure parte hartzailentzat eta publikoarentzat ere, hori pentsatzeko da benen tailer batzu antolatzea sorkuntzaren inguruan, eh, ikusteko, uh, erakusteko sorkuntza azken finan denei idekia dela, eta eta sorkuntza hori bultzatu behar dugula, eh, esena lokala pixka bat uh, elikatzeko eta berrikuntza mm. gerota gehiago ukaiteko. Izanen ditugu ere um, buruz dutako tailer batzu, Uh, be, aurtzarotik uh, sorkuntza hori lantzeko eta kreatibitate hori lantzeko. Beraz, uh, tap tap formatuarekin, uh, tailek berezi batzu eraman nintuko aurrekin eskola desberdinetan. Eta, eta hemen ezagutzen duzuen ere, eh, ezagutzen duzuen txapelketa edo, edo, edo bai. bai. musika txilo Bigarren edizio bat izanen da, matin, ontsa ezagutzen duzu, baina nahi duzu, aurkestuzuk. Bai, et, eta posik nahiz, guai hartuko dut eh, parada, uh, erraiteko bigarren edizio bat zango dela, orduan, nahiko ongi pasa baita, orten. Ezeri ongi. Ezeri, minezker, Josu, minezker. Bost, ziren horretazten dut, uh, euskal, ipar euskal herri osoan, bitalde lapurdin uh, bat siberuan eta bi nafarroa beheran uh, bost alorduan, bost eta gaia uh, gaur superheroi bat naiz horan mm. nuski duden urteko ez dugu uh, ez uh, oino uh, pentsatua <laughs> eh? baina, bai eu izango dela berriz orduan uh, 2000 eta gutxi gora bera data berdian bai, bai uh, muskatzilo aldia bi Be, beste izan bat atxamain dugu. Ah, eh? hori ere. Eh? Ben duksan duzu, Josu. Eh. Kusut zure burua. Zakit. Zekon uh, bak. bai, eta, eta espero dugu, doan, no talde gehiago izaitea. Uh, besterik urtean zeh, aipatzeko, duzte, Ba, lan desberdin batzura emanen ditugu, gero eh, plangintza ez da finko-finkoa, tailer batzu, idei batzu, ari dira ateratzen hor, eta poliki-poliki uh, eh, plantan jarriko ditugu. Uh, bai. Epatzen zeren surkuntza, justuki, eta uh, kantuetan, kantuetan, kanturetan bilunat meretzian izango direnak, surkuntzarik izango da, Euskal jok Mitikotik <laughs> bai. hartuko ditugu eh, kantuak, bai. <laughs> Baina ez da izango sorkuntzarik espresuki gain dut horrentzako uh, dina. Sorkuntza beritzirik gero, idei bat zaitan da, eh, bat urte bat. <laughs> ez ez zapentsatua, bertxoak izanen dira. Bertxoak, Baina ere ondoan sorkuntzaren, uh, sorkuntzaren erloan uh, eh, lan eginen dugu, bai. dugu mm. esker mila proiektuak. Bai, bai. Uh, Pauso baino bat ziten dugu, musikatxilora ipatu behitugu uh, entzungo ditugu. Eh? Petra taldea, kasu eman ere Petra taldea bada, bada beste bat ere donostian, duriz bizikioan dela ez duten izagutzen, kantu bat behik bakik eh, entzun dut. Horiek ere onak dira, eh? ere onak dira, bai. baina bai, lehenik besteak eta gero horrengo dut horiek onak direla. <laughs> Zai esan dienak entzungo du hori maen dut. Bai. Baina beste taldea, ez du Josu, zuzatzen beste taldea Petra donostiakoa? Egia, janez. Osut pasa dira eta balen dola gutxi gainera edo pasako, emendik gutxi. Baina, uh, eh, kontu bat entzunan, bizikoena baina ez dugu ditugu horiek aipatzen orain. <laughs> Digresioak, zuzue. Aipatzen baititugu orain. Eh, Petra Talea, uh, eh, nola, Aiande Etxeberri eta Xabilipui. Xabilipui. Uh, jande txiberri zautzen dugu nua ustaldeko kantaria eta bosti jola baita. Kronikalari goza... ere. Kronikalari, ja, ere, noski, <laughs> kasik antzitute, iso makizuena, nuden dugu usu bere, uh, usu uh, inguruan nahi da, bere kroniketan, eta sabiripui bateria jola, gitarra jola ere, uh, eh, diabolo kiwiz, kiwi, kiwiz, zekio? Kiwi. Kiwi? zakit. <laughs> Eta iluna bajan ere ari zen iluna baterian. Bajan, iluna bajan baterian, baina astut jabolo kiwin ari zela gitarran. Gatu zuela. Azteko bere entzuten dugu. Azteko biak entzuten dugu, Petra Talian eta ditzu zuten bere kantua Gotaineko Batman. Batman. dela gurutzatzen jatala Aldi untan zehegin, edo zehduk desegin Ez zadila josta, enekin Petra taldea musikatzilo aldiaren irabazleak, irabazleak nahiz eta, ba, bai, onenak ziren, baina ere, egan behar da, beste, besteak biziki onak zirela. Uh, dut, uh, gure irratiko webgunera ditan zeretela beste lauak entzuteko, bertan badira duan zinkako kideak, uh, maulekoak. Uh, eta subiet taldea eta eta eta talomikstu taldea. Biziki ona ere. Denakonak ziren. Egia ezan denakonak ziren. Egia <laughs> egiz denak denakonak ziren. Um, Eskerimena proiektura etultzeko, mila muskariak nun atsematen dira, nola txamaten dira mundia musikari horiteko? Beraz, deia diak imerdena da mm, deneri zuzen dua dela, esker mhm. mila. Mm. Erren abetu uh, amatur, profesional, autodidaktak deneri. Uh, Gunaik dugu uh, azpimagatu ere uh, beran holdi guztien zat idekia dela. Diadanik uh, eunka pertsona musikari lortu ditugu. Bai, egon bat izan emaite jadanik. Eta eta horretan badugu dugu amak urteko gazte bat. Bai, gaztena. Gaztena hori bai. da. Ziten du amak urteko horiak? <laughs> He? Zin instrumentu iten du? Kantuan. Kantuan. Bai. Kantuan, bai. bai, bai. Eta zahena, Ardoan? Eta zahena, iru gaita iru urte? Bai, iru gaita iru urte. Egerian bat ere ito izan gitarista hori da. dugu panela askipo ita. Zagizki hori? Ah, bat te. Eh? Gero, um, ehm, kusten da, tendentzia bat musika instrumentuetan, bat dira, gitarra gehiago edo kantu gehiago, nola momentuko, eh? Ba, egun horietan? Bai, bai, bai. Uh, basuak. Basuak eh, gutiago dira, hori segur. Gero, eh, askotan, um, kantuan eman duen izen, izen kantuan izen eman duen pertsonak edo, edo gitarren, mm basua ere jotzen aldu. Beraz, kusiko dugu, gero guk nola kudatzen dugu, no, horrekatzeko hori. Gero kantuan nagusiki badira neskak, emazteak. Nahos. Horre entzatzuko gira bat horrek baterian ere zailadan eskan ugaitea, beraz, horre bai. entzatzuko gira horrek atzea. Ba, horreka histori bat zenen hor. um, <laughs> horretan uste dugu momentuko eskermila proiektua eta eh, gure bigarren emakizuna, uste dugu, berala, Josu, gienen kronika. <laughs> Gauan, Josu! Gabon Matin, Gabon Entzuleak, berriz ere. Hemen gireno eskermila proiektua ipatzeko, pentsatu dut uh, eh, berena oberena zela proiektua ezagutzen, ez duten pertsonak gomitatzea unate hori ipatzeko. Beraz, eh, berriz ere, kontaktuak eh, baliatu ditut dinazteko jendea unat. Bai, nola ez? Fermin Muguruza, la, be, kontaktu sume-sumeak, Fermin Muguruza, Xabi Solano, Anetxe goien. Eta ez ezagun bat, hasi dugu emankizuna, eta pa, pastu da norbeit e, gure jatian, e, studioaren ondotik. ezatzen dena, eh? Bai. Beti, da, bai. <laughs> Eta bon, gadetu zure izena, eh, zer zure izena. San Michel, behaz. San Michel, ditzen da, eta gadetu San Michel, zer pentsatzen duzu, esker mila proiektuaz. Gabon, Josu. <laughs> Gabon Matin. Gabon Mailis. Eta Laida. Eta gabon Entxuleak Eta gabon ni naiz San Michel, behaz, eta hainitz maite dut euskal musika eta roka sustut. Ta egia erran, astapenean, atxe nuen proiektu hori isigarri ederra zela, euskal musikan hainbeste talde eta artista honak badira, Latxen, Fermin Mugurusa, ene ondoan baita, noski, Sakun taldea ere, sustraia, Baina orain, sehaskiagoen zunik, zer den e, eh, izitzen hau pixkat mila musikari elkarrekin jotzea, ideia biziki ona da, baina sektako eskegaz denak. Egia da, homen eske, eskegak obeagoak direla denetan eskuinak diren pertsonak baino, baina nala ere. Eskeg mila proiektu. Aurkitzeko behar den musikari kopurua eskuinak e, ere beharko dira? Eta Jimi Hendrix, besala, aritu beharko dira? gitara al, alderantzis. Sagaitik ez. Baina dudak baditut. Bainan dudarik gabe, artista bat Fermin Mugurusa besalakoak, ni baino bekio erantzunen du. Hau bazuek, Euskal Herria, iso eman kizuna, sound system, brra, brra, brra. Enei duriko, es, eskermila proiektua ikaragarria da batez ere ni bez ni bezalako artistentzat. talentu pixkat justua edo murriztua daukatenak. Talde normal baten ugaiteko. Ia garraian zaila zegoen gauza negu gorriak kortatu, ez ginen aski ene Baina norain ia sartzen naizela behar ditut bederen amabi, amabost musikari jotzen enekin batera. Ta hor mila, jose gauza Euskal Herria zauntzisten fri jamaika! Ni bezalako kantari kaskarrak etortzen algo dira, Bra, bra, esker mila zauntzisten bra jamaika fru euskal herria. Ta musikarik askarrak erre, matin bezalakoak, eta bai matin. Posten zuretzat. Martin Perez, parten, parte hartzen alkeuzu proiektuan. Beraz, eskerrik asko laida eta mailiz, zaun sistems bra, eta gora esker mila. Gora eskermila mila gordetuko baititu gure maila mugatua. Bra! Esker, San Michel. Miesker Fermin, ikuspundu interesgarria. Naiz pentsatzen dudan, ez duziela ulertu proiektuaren mamia eta elburua zinez, eh? Agian orain, eh, gure beste gomitak ulertu du zer den eh, proiektua. Xabi Solano, gabon? Gabon guztieri? Eta sustut gabon, laida. Eta mailiz. Gustuko dezue trikititxa. Hene gustuko zei trikititxa. Ze pareja earra proiektu dunen buru. Joder. Esker mila proiektua interesatzen nau pondu batean ezin dezuezu asmatu. Hainbeste musikari nahasiak elkarrekin jotzeko gure euskal herrian dauden kantu eharrenak, Gogoak, boz gorailuetatik, euskaraz bizi nahi dut. Goti. Joder. Bada, badaude musika eharrak hemen euskal herrian. Eta gainera, neska tamutiko nahasiak. Hori da bai neska eta mutiko nahasi, parte hartuko dute proiektuan. Eta zuek, laida tamailiz, parte arteko dezue proiektu untan zien ahots mirez horiekin? Mesedez, esa, esan baietz. Ageriko. <laughs> Beraz nik ere ageriko. Matin zeuri ez deuzut eskatzen, eh? <laughs> Mesedez ez barde hartu proiektuan, eh? Mi esker, Xabi. Mi esker. Ez du baino, gai, gaiztoa izaitzea gure, gure animatzailearekin, matin, bat ditu bere mugatua da pixkat, baina angisakoa da, alere. Zertako errandugu teneri dekia zela, matini ere. Gure azken eh, gomita, han etxegoian, han Eta bai, nik ere astapenean antzinuen hor zela. Gabonan. <laughs> Gabon. Gero bon, mil esker, gomitatzea gatik uh, e, iso eman kizuneda. Eta egia erran, biziki kustoko zait esker mila proiektua. Baina proposamen bat banuke proiektuaren hobetzeko? Ba, errezu. Ni adibidez. Nor, nor erraiten aldo euskal egian, kantari bezala, jo duela euskal egitik kanpo. Ne Nik bai jodut Parisen, kantatu dut Patrick Fiorirekin ere. <laughs> Eta izkoak oroarekin egin dituko kontzertuak Frantzia guzian. Beraz, ene ustez proiektu unen eramaiteko, ideia daike, ni izaitea hau txain zinean. <laughs> Eta okaita enek belean berre hon eh, kantari. Ara, ni takoroak zerraitik ez deitu hori. <laughs> Eh, ni takoroak esker mila eta anetxe Edo eta esker mila proiektua. Koroa, esker mila, koroa. Hori eta eke edo jaun bat. Baina ni, ene esperientzia sumea emaiten dut. Piskat ibili, ibili bainiz Euskal Herria eta Europan ere pixka bat sobizean bakizuen. Ara justu ene garpen sumea zen emankizun hortan. <laughs> Mi esker, han. Mi esker, eh, dinik. Eta mi esker gure beste gomitei ere, ikuspundu interesgarriak uh, ikuspunduak ziren, hasteko. <laughs> Ah. Ez dut uste, eh, sobera ulertu dutela, ere, zertaz ari ginen. Berba, esaldi, esaldi bat egin gabe, errandezak egu zer den esker mila. Euskal Herria, bai. Joka, mhm. mitikoa. Bai. bai. Partekatzea, Eta sustut ez dugu eganen bez itza. <laughs> Iesker. Josu gien eta bere gomita genituen. Haino konika bisikion bat, nola iten zuen beste jende ekartzeko Josu hemen aldi oro? Ikaz eh, du Badut toki, telefonoan txartzeko ezagitzen bat zenbaki, eta ero ditzen ditut, eldu dira, sinzeki. Uh, Iban, la, la dugu, laizter, la, ah. bera da gurua, beateria gurua. Gaitu nahizu lehenik zerretik horiek, Meliz, zerretik la horiek uh, dira guruak? Uh, guruak, uh, eh, zaki zifkatu dugun zer den gurua. Ba, gurua da gure saltsan daitzen duguna ekipa hori, eh? profesional, musikarien profesional horien ekipa. Uh, horiek, simpleki, onak baitira, esperientza baitute, jokanai baitira uh, lauak irakaslak dira. Mm -hmm. uh, eh, Batzuan atabal, uh, atabalen adibidez, eta baitu ere beste hainbat lekun uh, irakasla den. Uh, iban uh, Dante Agostini eskolan, bo, wala, irakasleak dira denak, artistekin nahi dira ere, beraz uh, maila ona dute eta egeferiantzia bat dira ere musikarian munduan. Uh, Laugurru dira orduan, ta ordu gu bat telefonoan, iban lagubur. Eta uh, telefonaren puntan dugu Iban Larrebur gure guru bat da, zer da guru bat guretzat da profesional bat, musikari profesional bat, bera izango da pixka bat gure, uh, gure maisua. Bai, gure guruen maisua. <laughs> gure, gure, uh, taldeko kidea zirak doan uh, eh, Iban, egunan? Ba, egunon. Antzuk, uh, eh, amak urtetan, hasi duzu bateria, eh, Euskal Eri Osoantzea jarritu zira, Euskal Dante Agostini eskolaren arduraduna zira ere, eta ikusten uh, eh, doikusi, alizeit izan zeitugu, eta hainitzetan, Little Girl Blue, Maialen, Aletzita Maider, Pancho eta Peio, Sabaltz, eta hainitz anzten ditu, Europa Osoan haitu zila, baterian, uh, gozo bat gitzeko duzu, gozo bat anzten dut? dena errandu zu, eta <laughs> bai, Ba, ira gehiago, baina bo, demora gehiagia, ez dugu izan den esateko. Um, <laughs> lau hor orduan, guru taldean, maizu talde hortan, bakotsak uh, zuen uh, zuk bateria orduan, uh, eh, arkoetan bai. aldituzu beste iruak Ados, beraz, gitarran gero badugu remigasi, beraz, hori da baionakoa, landesetako kontserbatorioan bajatu ba, erakasten du, Uh, han ere ikasi du eta duela kasik hamabost urte baino gehiago, ba, handedu alderekin uh, eh, aitzen da gitarista bezala. Mhm. Eta gero lain amitz ere egite ditu, moldaketan, eh, abestiak idatzi eta hortan ere estudio lanetan ere egoten da. Gero basuan badugu sabi barrenetxea, donostikoa, Hori ere ba, donostiko kontserbatorioan egon da, jazz eh, sailean eh, ikasten, eta gero eksperientzi mailan, ba, rock bluzean ukan ditu esperientzia hainitz, uh, bereziki ingles eta amerikar talekin jodu hainitz, eta gaur egun beraz donostiko kontserbatorioan ere ba, erakasten du basu elektrikoa. Eta bukatzeko, hau gure kantaria da Patriz Jumora, edo be, ba, hemen eh, jende gehiago kezautzen dute Watson <laughs> izenean. <clears throat> ba, hori da gazteoken eh, egon den kantaria, ondoren akelaje, bere izenean ere dauzka uh, ba, eh, zedeak. Eta berdin klasak ematen ditu, atabaleko rock skulean, eta beste eskola, musika eskoletan ere. Um, Adoaz, lauk zizte hor duan, lau musikari ezberdin, zer izango da zuen uh, proiektu hortan, zuzen? Ba, asiera batean, deitu gaituzte pixkat ba, proiektua komentatzeko eta ikusteko eh, nola ikusten ginen, ea mhm. posible den egiteko, zenta ba, horrek egan nahi du musikari hainitza horkitu behar ditugula. <laughs> eta ba, gure Ba, gure lana izango da, ba, musikari horiek ba, ezagutzea eta ikustea pixkatz ea esperientzia eta maila baduten ba, mila horietan jotzeko. Ala ere, maila gora beharko da, zer ustez, hola jotzeko? Beraz, gora, nuke egan go, oso gora denik, baina ala ere minimo bat beharko da, ba, nolabait proiektuak, ba, proiektu polita izan dezan. Mhm gero ala ere eh, partizioetan entxatuko gira, edo ziste, <laughs> justu, Bai, bai, bai, gero, bai. <laughs> edo zangizaz, jakinez, ba, musikari askok jo beharko dutela gauza berdina, haidea zitzenik itzaiten dut, ba, nire instrumentuaren zat, bateriaren zat, ba, bateriko parte hainitz simplifikatuak izan dira, jakinez, ba, berreun edo berrogeita amar bateri jole izango girela, elgarrekin jotzen. Hmm. Beraz, e, ez da, Ez du bakoitzak nahi duena eginen eta hortako denak gauzak argiak izateko ba, dena simplifikatuko du, beraz uh, adibidez ba, maila ere ba, simplifikatua izango da, erresago izan da pixka diotzeko esan nahi dut. Eh, justuki nik adibidez eh, muskaria naiz, nahi dut parte hartu, nola egiten dut? Ba, web gunean badago linka bat, Eh, hor izena emaiteko, eta ba, hor ba, sartzen da eh, izena, telefonoa, zure esperientzia eta aukeratzen duzun eh, instrumentua. Eta ondoren ba, audizioak izanen dira. Horretazten du, dela bateria, basua, gitarra edo kantua, hori da? Bai, hori da. bukatzeko, galetan dizut, justu zuri pertsonalki zerretik parte hartu duzun proiektu honetan? <laughs> Ba, interesgarria antzematen dut, eta hasiera batean proiektu hori aurkeztua izan zait, ba, italiako bideoa erakutsiz, eta emaitza ikusten dudalarik, ba, nire ustez, mm, proiektu oso polita eta berezia izan tenan la Euskal Herri mailan, jakinez hemen ez dela horreinik egina izan. Iban, lehre buk, mil zuri, eta ordoan zure dugu lehizteak ere, eh, esker mila proiektuntan, eta ordoan arte. Mil esker, arte. Adio.

Muntuk entzuten dugu urdan uh, rukin mile italiaren nirvanaren uh, bertsua, uh, smell like spirit, hori uh, italian zen hori? Hori italian zen bai benen, zuzen ezkoan, an maseian, ah, zuzen ezkoan, bai. zuzen ezkoan, Bandaren bertsoa Smelaktin Spirit Rockin Mile taldeak eta taldeak hor zuzenan da uh, kontzertu oso bat entzuten azkenan? Bai, amaz azpi kantu berriz hartu zuzuten. Amaz kantu? Bai. Bo, gain du, bai, bai posibe dela azkenan? Bai, posibela. da. Posibe da. Italiarek egin dut. um, <laughs> <laughs> gure eman kizuna bukatzeko uh, kantu bat entzun nahi zenuten, piskat uh, eh, dena ez duena uh, Ez duena hasi, baina kasik eskulegian, ere, joka bederen kaji duena, do kasi, kolartan dugu, zekitz. zekitz jokaren uh, aitatxia. Ah, <laughs> aitatxia bai hori da. Biblia. Z zekit, beda zen, ahas, lehen lehena. Ber, izan zen, eh, izan zen bera, aipatzen dugu eh, Niko Etxart, bazen Michel Duko, eta handi mhm. edu alde hobitaldarekin ere. Entzuten dugu hori berala, niko etxartu doan, uh, eh, niko dut erche jokenrol izan azkata gezko izena? Euskal jokenrol. Euskal jokenrol. Badia bertxio hainitz izan horrentzat. Bai, bai. Uh, eh, baina... da denek ezautzen dugu la musika hori. Wow! Bari korzaela, Josu, bakien, trubezinela. Bukatzeko, ere, datu guziak maiteko, izena maiteko, eta ena? Informazio guziak eh, Facebook hori aldean, mm -hmm. esker mila Facebook hori aldean, uh, eta, eta laster, epela bujean webgunea idekitzen alko dugu, baina nara. Ados, joita zintutziru datak, lehena uh, kenaren ogeita marra, hori da? Hori da, 2000 emezortzian. 2000 emezortzian uh, ipar aldean. Ipar aldean. Ados, uh, <laughs> bigarrena bilata emelitzian zakigun nun, zakigun Zakigun noiz. Hori da, eskolegian. Eskolegian, bai. hori ba eskolegian dut. Bai. Uh, Amerika kantuak euskal kantuak gira, duz gira? Bai, ere bai. bai. Eta bimena ogoian munduan zehar. Hori da, hori da. Jasporari eh, begira. Ados. Zustut. <laughs> Ebe, gupetko gu gure eman kizuna, hortan, minisker zuai tortzagatik, eta orduan, niko etxar tentzuten dugu bere ala. Eskua, Rocky, Rudy! Euskalerri Rock and izan gira Euskalerri Rock and izan gira Euskalerri Rock and Roll Haya oh, heldu denin, abizkideekin zuten jela, beztan gara. Haya denin, abizkideekin zuten Mauzo digetzez, utzi barko dugu Niko Etxart momentuko eh, Euskal uh, eh, Woken Rollin Woken Roll, Woken Rollin Nahi duzu nizena eman Ados Marketu <laughs> entzule guziei eh, kanturi moztea Baina tenuera dugu iso emakizuna bukatzeko Milisker, zubaitor itor zagatik Meliskalbe eta Laida Kamblon Informazio guziak Facebooken, orduan Urrengo EPA, zer da? Gego jekiteko, kutsu bera? Epertaina? Epertaina, zer zango da? Hale, ondoko bihasteak. Bai. Ondoko edo, sorduan eh, ez duda joeta ikustera Facebook alde hori. Josu, gien, mi esker zuri. Mi esker giri, Matin. Eta lehen, hastean iso eman kizunan uken dugu, uh, dugu artista bat, gainera, Jurgi <laughs> ekizatruiko da Willis Drummond talde tipia orkestera, uh, lau diska, tala dituzte, ustu, tuai? Talde tikiak laguntza behar dute. Ba, hori da. Horratik hor gira. Uh, Ordan, hastean Willis Drummond talarekin zango gira, gure bi kronikariak ditugu. Bai. Bai. Bai. bai. <laughs> Josu eta Maili Zorri zain ziste, eta nekaten zuetan helduen aste arte Willis Drummond taldearekin iso eman kizunean. Willis Drummond taldearekin iso eman kizunean.